Vicomte de la Conec aurkezten ditu argumentu, gu, gure argumentu guziak. Mila bederatzen eta larroita amabiti goiti aurkeztu ditugun argumentu guziak oain presendire txosten hortan. Arrazoin eh, bon, gehienez dira gezurrak, eh? nola txosten segitzeko xifreak, astapenetik eh, fartsuak dira. Txempru bat emaiteko eh, trenak eh, bi aldiz kondatuak izan dire. Txempru bat baionako gertukian tren bat aiatzen delarik tren bat batetat kondatua da, eta hortik ateratzen delarik bigarren tren bat bezala kondatua izan da eta pentsatzen dugu baietz, eta uh, argumentu horiek uh, argi eta garbi aurkeztu batie, eta ez du nior uh, eh, ukatzen ahal eh, txifroiek. Ba, RFFek egiten du politikoek galdi egiten dutena. Hori bakarrik. Beraz, kodekon delako txosten hori. Bere kondutan hartuta, geldi arazi egitasmo hori.